بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الخامس الدليل الخامس الاستحسان فصل فنجم دليل فنجم استحسان شماره فنج تعريف الاستحسان الاستحسان في اللغة عد الشيء حسنا معنای لغوی استحسان یعنی یک چیزی انسان حسن به تا کجا رفتیم؟ نوع تنبیه تا آخر خب انواع الاستحسان شماره 106 آه. أنواع الاستحسان وقد ينظر إلى ينظر إلى الاستحسان من جهة مستنده أو ما يعبر عنه في في كتب الفقه بوجه الاستحسان فيتنوع إلى إلى الأنواع التالية شماره 106 میفرماید که گاهی استحسان از جهت مستندش نگریسته میشه یعنی سندش چی چیزی بوده نه؟ مستندش چی چیزی بوده دلیلش از این زاویه میگه انواع زیر رو داره اولا الاستحسان به نس یک استحسان به نس استحسان پس با توجه به دلیلش بر چند نوع هست یک استحسان به نص وهو أن يرد من الشارع نص خاص في جزئية يقتزي حكما لها على خلاف الحكم الثابت لنظائرها بمقتزى القواعد العامة فالقاعدة العامة يقتزي ببطلان بيع المعدوم ولكن استثني السلم بنص خاص وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسلف منكم فليسلف في كيل معلوم ووزن ووزن معلوم إلى أجل معلوم میفرماید استحسان به نفس استحسان بنس إنس كي است که از جانب شارع یک نس خاصی وارد بشود در مسئله جزئی که اون نس حکمی رو اقتضا بکنه برخلاف حکمی که مسائل های دیگر که مانندش هستن دارد دقت داشته باشید قبلا ما دیگه در تعریفش خوندیم که در واقع استحسان استثنایی است از حکمی کلی اینجا میگه که استحسان به نس این هست که یک نسی خاص در یک جز مسئله جزئی بیاید و حکمی رو برای اون مسئله جزئی اقتضا بکنه برخلاف حکم نظائرش برخلاف حکم کیش؟ نظائرش قواعد عمومی بیان برای نظائر اون مسئله برای هماننده اون مسئله یه حکمی رو ثابت میکنن ولی یک نسی میاد یک مسئله خاص رو چیکار میکنه برخلاف همانندهاش حکمی دیگر میدهد بعد مانند میگه قاعده عمومی میگه که به معدوم باطل هست قاعده عمومی اقتضا میکنه به باطل بودن بیع معدوم چیزی که هنوز در دست نیست اما استثناء شده است سلام با نسی خاص سلام هم بی بی ها یک معامله است که معدومه در دست نیست نه ولی خاص شده از بیع معدوم با نسی خاص که براش نس وجود داره اون نس خاص چه هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده است که فرمود هر کسی پیش فروش کرد کلش باید معلوم باشه وزنش باید معلوم باشه و عجلش هم باید چه باشه؟ اون موقع تحویل گرفتن هم باید باید با وجود اینکه سلم یک چیز معدومیه شما موقعی میخوایی مثلا گندم و پیش فروش کنید شما پول میگیرید از طرف برای اینکه دو ماه بعد دو تن گندم در تاریخ دقیق با تمام اوصاف مشخص بهش تحویل این جایزه ولی قاعده عمومی میگه که به معدوم چیه چیزی که هنوز تو دست شما نیست عدم معاملش جایز بله پس اینو میگن استحسان اینو میگن چی؟ ولی این استحسان به نص هست یعنی اومد یه چیزی استثناء شد ام ولی به وسیله چه به استثناء شد به وسیله نفس ثانيا الاستحسان بالإجماع خب استحسان به اجماع دیگه که هست عقد الاستصناع فهو جائز استحسانا والقياس عدم جوازه لأنه عقد على معدوم وجه الاستحسان جريان التعامل به بين الناس دون إنكار من أحد فكان إجماعا ومثله أيضا دخول الحمامات بأجر معلوم دو استحسان بإجماع استحسان به چی؟ مانند معامله استثناء من در سازی پنجره سازی نجارا شما مثلا موقعی که میرید جوشکاری بهش میگید یه دری برای من چکار کن خب این در هنوز درست نشد معدومه ولی میگه جائز هست استحسانا که هست جائز هست در حالی که قیاس میگه جائز نیست این نوع خرید و فروش جائز نیست چرا؟ چون قرارداد بر یه چیز معدومه قرارداد بر یک چیزی که هست بله بیبیان خب اینجا مستند استحسان چه هست؟ میگه چون این نوع کار این نوع تعامل و رفتار در میان مردم جاری بوده و کسی هم اینو از مجتهدین انکار نکرده لذا این در نتیجه یک اجماعی هست در واقع در واقع چه هست؟ اجماع هست و اینجا پس استحسان به اجماع هست در این مسئله استحسان به وسیله چه هست؟ اجماع هست همچنین داخل شدن در حمامات حمامات عمومی که هنوز هست ولی ما کار یه کار پس داخل شدن در حمامات اصل بر اینه که جایز نباشه چرا؟ چون شما آبی رو که وصلش میکنی معلوم نیست ولی اون نرخ حمامات همش یکی دیگه وقتی رو که انسان داخلش میمونه یکی رو میبینی مثلا یه ساعت داخل حمام میمونه و یکی ده دقیقه قیاس عمومی قواعد عمومی میگن که این نوع چی جایز ولی هم چی هست ثالثا استحسان سنده العرف استحسانی که سند اون چیه؟ عرفه که جوازی وقف المنقول الذي جرى العرف بوقفه مانند جائز بودن وقف چیزای منقول وقف چیزهای که عرف که در عرف اینا وقف شدن مانند کتاب کتاب خب یه چیزیه که قابل حمله طبق قواعد عمومی وقفش جائز نیست ولی استحصانان جایز هست استثناء من الاصل العام في الوقف قاعده عمومی در وقف چی میگه هو ان يكون الوقف مؤبدا فلا يصح الا في الاقار لا في المنقول میگه وقف یه چیز مؤبدی باشه همیشگی باشه مثل زمین که از بین نمیره نه ولی کتاب نه کتاب راه میشه از اینجا برداشت دزدیدش ها هر بلای سرش خب فلا يصح الا بس قاعده عمومی میگه که صحیح نیست وقف مگر در اقار در ساختمان زمین و انما جاز وقف المنقول لجریان العرف به اما جائز شده وقف چیزای منقول به خاطر تعامل عرف با به خاطر اینکه عرفان این کارو انجام دادن پس این شد عرف به استحسان به عرف یا استحسانی که سندش عرف هست رابعا الاستحصان بالضرورة استحصان به ضرورات مثاله تزمين الأجير المشترك ما يهلك عنده من أمتعة الناس إلا إذا كان الهلاك بقوة قاهرة لا يمكن دفعها مع أن الأصل العام يقضي بلى ها درست آه، الرابع الاستحسان بالضرورة استحسان به ومثاله العفو عن رشاش البول والغبن اليسير في المعاملات لعدم إمكان إمكان التحرز منه التحرز اشتباه شافيه ده لا زي باد كرار ري بنووسین زي زمانه هو بلد کە بەلەد مەبی زەمەنویەوە ما بخاطر شي گیر كنا لعدم امكان التحرز منه منه التحرز بعد جدا بشه الان التحرف هذا الزمن هو جدا بشه خب استحسانا للضرورة ودفعا لحرج للحرج عن الناس ما مانند افو از تريزوك هاي ريزه شاش ما خب زمان قدیم که مثلا حمامات نبوده زمین بوده ها این چیزا اصلا پریز امکان نبوده و همچنین فریب خیلی ریز در معاملات چون نمیشه از اینا واقعا پرهیز کرد تحرس کرد اینا استحسان لضرورت سند چون همون ضرورت ضرورت اینو اختضا میکنه و همچنین دفع حرج از مردم مثلا یکی ماشینی رو فروخته فقط کلچش مثلا خرابه <laughs> اگر چپی کود آی غبن بزرگی نه بله مثلا یک عیب کسانکوی هست یک عیب چی هست خوشی خب که دیگه فرق کن بله. باشه درست درست مثلا هر موقع من که چیزی بودم من استفاده دیگه مثلا بعد ایمن یکی که سری حسابات هر ماه دیگه سلف گذشت گفت از گذشته حرام از بدان مثلا الان بدان مصدر در صد نباید کرد هیچ چیزی کفاره چیزی نه نه نه چی البته جای بحث هر روز بعدا ولی فعلا خامسا خب، خامسا <laughs> استحسان بالمصلحه استحسان من نظریون با آدگران فرق کرد در این مورد در این مورد هیچ مشکلی نیست مع انك یک مؤسسه ای داته انتی هم جامعه ومثاله تزمین الاجیر المشترک ما يهلك عنده من أمتعة الناس إلا إذا كان الهلاك بقوة قاهرة لا يمكن دفعها مع أن الأصل العام يقضي بعدم تزمينه إلا بالتعدي أو بالتقصير لأنه أمين مثال پنجم استحسان به استحسان به چی؟ مثالش مانند زامن بودن اجیر مشترک زامن بودن چی؟ اجیر مشترک حالا گوشانی که در نزدش اگر کالای از مردم اومد و چی شد از بین رفت فرغونی از در نزدش از بین رفت یا مثلا با گوسفندا بود گوسفندی چی شد از بین رفت میگه که زامن هست میگه چه هست استحسانا زامن هست مگر اینکه با یک قدرتی اون چیز بیاد دستش حلاک بشه که این بنده خدا اصلا نتونه اونو چکار کنه دفعش بکنه یه چیزی بیاد اونو از بین ببره یه سیلی بشه و فراگیر گوسفندی غرق بشه یا خلاصه یک قوه قاهره که توانی نداشته باشه میگه اصل عمومی میگه که این اجیر مشترک این کارگر این کسی که اجارش کرده اصل عمومی میگه که زامن نیست مگر اینکه کوتاهی کرده باشه مگر اینکه تعدی کرده باشه تجاوز کرده باشه زیرا امین هست زیرا چه هست؟ شما این چیزها رو دادید این امین هست میگه با این وجود ولكن نفس كثير من الفقهاء بوجوب الضمان عليه استحسانا بسيار از فتوى داد عنك زامنه بسيار از فتوى داد عنك ترى رعاية لمصلحة الناس بالمحافظة على أموالهم نظرا لخراب الذمم وشيوع الخيانة بقى میگه مصلحة خاطر فقهاء مردم فتوا دادن که زامنه جز تا اموالشون محفوظ بمانن چون الان مردم زیاد دیندار نیستن اهل ذمه نیستن خیالت زیاد شده راحت طرف میاد مثلا گوسفندشو میفروشه یا کارو خراب میکنه و خیانت میکنه خلاصه الان که هر زمینه حالا چی بنایی ببوته ها بله. چه بهرهی بوده چه چوپا؟ هر کاری بوده با توجه به خراب بوده زمه و شای بوده خیانت فقها باشه نه زامنه اگر کاری دستی خراب بود باید چی کنته قیمتی رو بدنتی باید جبران کنته بلشنش با توجه به نس باشه یا با توجه به مصلحت با توجه به مصلحت مردم سادسا استحسان بالقياس الخفي استحسان بقياس ومثاله الحكم بطهارة سؤر سباع الطير فالقياس الجلي وهو قياسه على سؤر سباع البهائم يقضى بنجاسة يقضي بنجاسة ولكن قالوا بطهارته اعتبارا بقياسه على سؤر الآدمي وهذا قياس خفیل فكان الحكم به استحسانا خب دقت داشته باشید مثالش چه هست مثالش حکم کردن فقها به پاک بودن پسمانده پرنده شکاری پرندگان چی؟ شکاری طبق قیاس جلی بعد از چه قیاس گرفته میشد؟ ببینید طبق قیاس جلی باید این پرنده شکاری از از سگ قیاس گرفته میشد از چهارپای شکاری قیاس گرفته میشد همانطور که پسمانده چهارپای شکاری نجسه قیاس جلی میگه که مال پرنده شکاری هم باید چی بشه اینو قیاس جلی میگه قیاس چی میگه نه دیگه جلی قیاس آشکار خب، خب. اما فقها فتوا دادن که پاکه پس مانده پرندگان شکاری چیه؟ قیاسش گرفتند از چی؟ از پس مانده انسان مال انسان پاکه مال چارپا در رنده چارپا نجیسه ها اومدن این از کدوم قیاس گرفتن از انسان یا از چارپا از انسان قیاسش گرفتن مال انسان همانطور که پاکه گفتن پس مال پرنده شکاری هم چیه؟ پاک یعنی میشه باش وضو گرفت میشه باش چکار کرد؟ پسمانده انسان برو یک جای یک ظرفی آب بار آبی که پسمانه پسمانده یعنی آبی که تو بعدشی گوره مانه سر سر چی گوشی سرارک خود سرارک خب انسان پاک بله و این قیاس یک قیاس خفیه قیاس گرفتنش بر پسمانده انسان خفیه آشکارش این بود که باید از اون شکاری های چارپا قیاس گرفته میشد نه خب ولی حکم دادن که نه پاک پس اینو گفتن استحسان با قیاس خفی قیاس جلیون قیاسی هست که یا برای علتش نس وجود داره یا اینکه قیاسی خیلی قوی هست مثل قیاس گرفتن زدن حرام بودن زد زدن پدر و مادر بر قیاس گرفتن بر حرمت چی؟ اف گفتن بله صد و هفت حجیت است حجیت ای آیا دلیل هست یا اخذ كثير من العلماء و واعتبروه دليلا من ادله و وأنكروا بعضهم كالشافعية بسیاری از علما استحسان رو گرفتن و اونو به عنوان دلیلی از دله احکام حساب کردن اما بعضی ها استحسان رو نپذیرفتند مانند شافعیه و نحن نؤثر ان نسمی الحكم الثابت استحسانا بالنفس حكما ثابتا بالنفس لا بالاستحسان میگه ما ترجیح میدیم اون حکمی رو که ثابت شده است استحسان با نص بهش میگیم که این حکم با نص ثابت شده است نه با استحسان مثلا مثال یارده بود که استحسان به نص استحسان چی؟ خب موقعی که با نص ثابت شده دیگه میگه میگه ما رو ترجیح میدیم که اون حکم رو بگیم با نص ثابت شده نه با چی؟ با استحسان یعنی منظور که ما اصلا خودش تفصیل قائلیم اون جایی که حکمی از قواعد عمومی با نص جدا شده دیگه نگیم که این با استحسان ثابت شده بلکه با چی ثابت شده؟ با نص ثابت شده ولكن الحنفية اصطلحوا على تسميته استحسانا اما حنفیه اصطلاح گذاشتن بر نامگذاریش به نام چی؟ استحسان احناف این کارو چی گذاشتن؟ استحسان ولا مشاحته في الاصطلاح و میگه هیچ درگیری در اصطلاحات تنگنایی در اصطلاحات وجود بله پس استحصال که آیا یک دلیل وطیانه شبه بحثا خیلی طولانی در کتبات دیگه یارد اینا فقط اشاره که اصلا استحسان چی که ما به شکل مختصر که بگوییم استثنایی از حکم کلی یا به عبارت دیگر آ چیزی که قیاس خفیه گو ترجیح بدیم بر قیاس جلی قاعده عمومی دیگه چیزی گفت ما یعنی یک برخلافی حکم دیگه طبق قاعده قیاس خفی چرا گفت استحصال که در لغت همه زیبا شمردن meek